Urtarriako geita bat gaur aste azkena da eta hau berrion albistegia duzue berrio zarirratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albizegia xabi. Bai, garasi berrezarko udaleko webgunea ezin erabili utzi dute. Dozenaka udal naparrek beren web forrialdeekin konikxioak bertan bera utzi dituze, hauek jakeatuak izan eta gero, atzoko atxaldean suertatu zen ziber erasoa eta xabi lasa alkateak jakitera eman zuenez lehenik udal sistema informatiko guztia mindua izan zitekeela pentsatu zuten ala ere gero gerora jakin izan zuten web orrialdea soilik erasotua izan zela berriozarkoarekin batera beste berrogei udal naparrenak ere minduak izan dira ziber erasoarekin orotara hogei mila zerbitzari kalteturik suertatu dira Frantzian kokaturiko sistema kaltetua izan eh, eta gero goizeko orduotan berriozarko web gunera sarbidea mozturik jarraitzen du orain pantailan erakur zitezken mezu arabiarrak Jesuiz Mohamed ez besteak beste bistatik kanpo geratu dira Erasoak eraso, muraion ondoko monolitoa garbitua izan da azkenik. Ezkabara igotzen den errepidearen azken kurban kokaturiko monolitoa, esbestika batekin apaindua agertu zen orte berriarekin, amaika fusilatu oroitzen zituen monolitoa garbiturik izan da azkenik, garbik eta lanetan odaleko langileak eta egin bat voluntariok parte hartu dute, margoturik agerturiko plaka ere xabi erretiratua izan da, bere gain errestaurazio lanak egiteko. Liburutegiaren eskutik atzedena laguntzeko kanpaina. Berriozarko liburutegiak ongilu egiteko aholkuak biltzen dituen gida kaleratu du aurretan ere aurren insomnio eta bestelako trastorno batzuk seiesteko betekizunak aurki ditzazkegu dormir i deskansar lo egin eta atxeten hartu izena du gidak eta hainbat libururen referentziak biltzen ditu guraso naiz aurrei zuzendua dagoen gida gida lanekin, osasuna eta bizimodu osasungarriak berriozaren sustatzeko proiektu komunitarioan du berriozarko liburutegiak. Modu berean, liburutegiko aurren txokoan, ametxen txokoa delakoa sortu da, txokorretan, gidan iznatzen diren hainbat liburu pilaturik aurki daitezke, gaiarekin loturiko bestelako liburu batzuekin batera, otxella buka aldera, arte mantenduko dira hauek, ametxen txokoan. Margo esperimentala tailerra. Sentimenduak eta sentsazioak margoketaren bitartez zelarazteko tailerra eginen da bigarrenez. Bigarren hau, udaleko berrentasun zailak antolatua dela emakume gazteentzat zuzendua dago. Ostiralarekin gazte lekuan milduko dira gazte emakumeak tailerra egiteko ala ere interesunak gara ez dabetzate tailerrean izena emateko beti ere bederatzela uzortzi, hogeita mar, 31 hogeita maika telefonora deituaz. thank you Egoraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak arazi. Zerua odeitsu egongo dela dio gaurko iragarpenak, goizean odeiak ugaritu eta oso odeitsu edo estalia geratuko da eguna aurrera joan ala prezipitazio txiki erretan egingo du eta elurrukota bosteun zireun metrotan kokatuko da gaur. Mendebal osagaiko aizea ulbizia ibiliko da goizean, eguerdi partean ipar mendebaldetik finkatuz gainera indarra hartuko du xabi bola bolada gogorrekin eta temperaturei daukionean maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Eta hau ezan da guztiak gaurko albistegiari daokionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian, FMko puntu zortzean edo ordu oro interneten Euskiplaza.neten.